Eta Seaskaren laguna, kelkartea aipatzen dugu goizuntan, ofizialki sortuko dela urtagilean eh, erranda daukuzu, Patxi Bergara ostion. Lenik, eh, Patxi Bergara, be, nungoaz irazu? Yeah. Kain da, ganaiz. Eta horrein, eh, jango itzen bizi naiz. Hala, az eh, zura dina? Oita sei urte ditut. Eta sehaskako ikasle hui? Ha, bai, ikasle anaiz, naiz, eh, lehenik azkainen, gero doni banen, eta gero ziburuko kolegioan, eta azkenik e, berrat txepare Hala, dena sehaskan egin duzu? Bai, dena sehaskan egin dut. Hala, eta horrein zure lanbidia? Horrein, e, ari naiz, e, egitasmoen arduraduna naiz. Ados. Ez egan da ukuzu, eh? Seaskaren lagunak elkartea sortu zela, eh? Izenak dion bezala Seaskaren laguntzeko bereziki diruz, aktualitateari imaleruski lotua zela, zenta beskoitzen daiako ikastolenera eh, ikastolen eh, arazoak aipatu dituzu. Prezeski, Seaskarekin uh, eh, zer nolako ahremanak, edo lan ahremanak dituzue, edo ukanen dituzue? Horrein arte ahremanak uh, tikiak dira, baina urgorostearekin eh, bilkura bat antolatu ginoen. Zuzendariarekin? Bai, zuzendariarekin. Espikatzeko gure esmartza eta ongi hartua izan da. Eh, Pascal Indok ere eh, erantzun zuen ere iritzi artikuluari, beraz hori ere ongi hartua izan da. Gainera atzo bilkuran hor eta parte hartu du eta espikatu digu piskat uh, arkitektura, beraz uh, bizikin tezgarra eta gurekin dira uh, proiektu hori uh, burutzeko. Ama boskide, eh, eta zu, janduzu ikasle hoia zirela, eh, egin duzula zure bilbide guzia ase askan. Berro da, horregatik ere bai, sartu zira buru belagi olako proiektu batean, eta deialdia, berro ahemanetan sartu zira, janduzu ama boskinetela, beste irurugai ikasle edo ikasle hoi ziren, edo beste pertsona batzu bildu dira. Eh, bereziki ikasle hoiak dira, eguneko laro gehi ikasle hoiak izan dira, gero guraso hoiak bat dira ere, Eta gero bat dira, e, eh, xaskarekiko e, eh, ez dutenak izan, baina e, eh, xaskaren ezkuntza sistema imertsiboa gatu nahi dutena, eta beraz, e, horiek ere parte hartzen dute, beraz, e, deneri irekia da elburetan da, azken fina nolako beste, beste motako, mota bateko jendeak unkitza, nolako behar duzu zu, crowdfunding bezalako sare batekin, nazioartari begira ere zartzeko, badira deia, hola, be, komentario batzu, eh, etortzen direnak, elkarte honen sojeraren inguruan? Horain arte komentario batzu, eh, egia ekan eh, kanpotik ez ditut ikusiak, baina zabeleziki horain arte... Eh, komunikazioa emengo pertsonentzat egin nahi eh, dugu, eh, hemengo aldizkarietan pasagira, beraz, kanporarikiko komunikazioa ez dugu hasia, baina bon, hori eginen dugu, hori bultzatuko dugu. Mhm. Eta bere harako diru, badira diru beharrak denetan, haintxo askan, baina lehentasun batzu ezagir dituzue, zuen elkartean? orain arte ez ditugu uh, eh, lentasunak ezari, ziren eta janotan bezala hor pixkat eh, informazio bilkura zen, da zen eh, multzo bat osatzea, beraz amabos kideko, uh, pertsona etorri dira, baina er, era, janotan bezala jendea iteresatua da, eta galetu du bilkuraren bilana izatea, irurogei bat dira, beraz bon, xarea osatzen ari da, eta gero eta jende gehiago izan denarik, begero eta idei gehiago izan dira, eta gero eta eh, efikazago izateanko gara. Mm -hmm. Bazkidetza bat izanen da, hortaz gain edo joan entziste egitura bat zuen ganat uh, diruaren galeitera, edo ekitaldiak izanen dira, pixka bat eh, edo ono aztertzen ari ziste, edo ideia ala ere, ideia zehatzak badira. Ez orain arte hori ez dugu finkatua, badugu lantalde bat, beraz, uh, asablanda konstituaren egitaraua eginen duena Beraz, uh, eh, amabostetan, eh, amabostetan, pertsona gira, hori eginen duena, eta hori erabakiko ditugu, pixka bat, uh, elkartearen uh, eta nola nahi dugun, uh, barneko arkitektura izan, beraz, berba, hori eman ditugu kotizazio batzu, hori bon, guztia ez dugu finkatu horreinik. Eta dirua, dirunekin, irabaziko den diruarekin, badakizue proiektu berezi batzu dirustatzen eh, hasiko edo be, diru zamaguzia saskari hemen eta egiten duten, nahi duten azken anorekin. Eh, hori, eh, puntu hori, e, aipatua izan da bilkuran, gehienek, mem, kasik denek nahi zuten, pixkat piskat diakin nula diru hori erabilia izan zena. beraz horregatik e, Xaskarikikoak emanak geroz eta indartsuagoak, gero azkajagoak izan dira, zeren eta guk nahi dugu implikatu eta nahi dugu beraz diakin gu, uh, dirua nola bideratua den, eta beraz eh, berdin, uh, eh, kofoninga berriz aipatzen manugu, berdin egitenko dugu uh, kofonik siblatu bat proiektu bat entzat. Adibidez, eh, hartzen dut eh, aloseko ikastola, be egiten dugu, be horra, krofonik eh, erantzuten bat be aloseko ikastola finanzatuko du. Prezeskia ipatzeko ekrofundinga zer den, behar antzule frangok ez dakite zer den, justu un proiektu baten iragarpena egiten da, aipatzen da asiratik zenbateko diru zama behar den, eta gale egiten da jendeari parte hartzea, e, ekimenari loturiko kompensazio batekin edo edo ez, e, gazte batzuek adibidez, egin estatu batotarako bidaia finanzatzen dute proiektu proiektu baten inguruan, ba, dokumental baten inguruan, eta hori dirustatzen du jendeak, eta azken, azken filan bilakatzen da be, aksiolaria bezala e, ekimen horren zat, eta beraz horrekin e, e, funtzionatzeko helburua zenukete. bada, bauzu edia olako adibiderik egin dena prezeski olako ekimenen zat, eta berba, be, hartzen duzuna marka bezala zuen elkartaren baitan? Uh, Ia egan ez, ez dugu ikusi balakiko hori egiten dela, baina Hori aztertuko dugu, ikusteko be, jendeek nola egin duten, ze webgunetik pasa diren, eta hori guzia aztertuko dugu, eh, ekimena bultzatuko dugu Eta jakizu zuleak ez, eh, sortziak eta kasik amak minutu direla peti patxi bergararekin eh, solasen ari gira, lagunak elkarteko graz eh, sojerarekin eh, eta kidearekin eta sogera aipatzen dugu berekin. Aktualitatea, egunero urbiletik segituak goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Hala eta be, beti es jaskaren baitan aipatu ditu garazoa, kendaian, beskoitzen falu lege famatua. Sozialistek diote beste lege bat sortu behar dela eraikuntza pribatuak uh, eh, dirusta ditzan gobernuak. Zuk pertsonalki patxi zer diozu hortaz? Be, eh, lege bat sortzen ba zuten bizi kontent izanen eh, nintzen, baina nire ustez hori ez da bat ere kezka. Beraz, eh, horrek uh, denbora hartuko du, eta horrek pixkat bultzatu nuen dinamika hori, janez, be, denbora hartuko du eh, horiek uh, mugitzeko, beraz, eh, gu mugitu bagira. Mm -hmm. Ez duzu sinesten gehiago politikan, edo hemengo pixka bat uh, politiken, uh, politikarien uh, jokamoldeaz? Hemengo politikariak berdin uh, motivatuak dira hori uh, parixera erakartzeko, baina, bon, No erran, emengo deputatuak zonbat dira eh, bizpailu, eh, eh, frantziako deputatuak xerun dira, bon, gehiengoak e, jakobinistak dira, frantziaren alde dira, beraz beti erraten dute Euskara ofiziala izateko e, legez kanpo dela, zeren eta konstituzoarekiko ez da hori matenal, ez beti erraten dute frantzesa izan behar dela estatuaren izkuntza, beraz, bon, egiten bada konten nintzateke, baina bon, nire uftez ez demora hartuko du eta demora asko hartuko du. Egi batzuak adibidez, eh, deliberatzen badute eh, ez uh, respetatzea lege hori eta finanziatzea deia gertatu da, uh, uh, euskal egian, ikastorak finanziatzea Izanen dira, e, jentzat ere bain, e, be, ba, zigor batzu e, izan ekonomikoak edo beste banera batekoak. Olako sustengu elkarteak eta olako elkarteekin, be, alkateekin, sartzeko helburua izanen zenukete ere bai? Ege, hori, hori ez bat ere pentsatu zen eta nire ditzala hori egara batzuk hori eh, legez kanpo egin utela, orain arte ez da sobera zigorrik izan, ginuen eh, ez bat ere hori baina ma, ba, zer gaitik ez gana, eh, alkate batzuk erakusten badute uh, pres direla Euskararen zat, eta Saskaren zat borrokatzea, egia da, guk laguntzan ditugula eta behar bat parada beste bide baten hartzeko befalu legearen eh, saiesteko nun elkarte bat lagundu behar bat da diruz eta gero sehaskak ikusi beharko du eh, bere diru hori nola baliatu du hori ziekin finkatuko du eta ondoko urratxak beraz eh, janduzu ofizialki urtagilaren eh, bauzu data janduzu ez? Amekan bez hortik harat hor uh, osatuko da ofizialki bez uh, lagunak elkartea eta hortik harat ondoko urratxa behar bat da urratxak aipatzeko horrez, ondoko urratxa zoin izanen da. hor, beraz, uh, eh, urlarrean amekan, amaketan, saaskaren egoitzan dugu bilkura hori, hor izin dugu eh, bulegoa, eta entzatuko gira ere uh, administrazio kontxilu gisa bat uh, eta administrazio kontxelu hortan izan beharko dira uh, uh, guzietako pertsonak, Peasien afartarrak, xerutarrak eta laportarrak. Bon, pixka bat bilkuran ziren bezala, baina pixka bat eh, referente batzu uh, eh, izenatu beharko dira, eta horiek beraz gero uh, lujaldea, uh, xarea dute. Tokikia beraz antolatzeko helburua duzu elkarte honekin, ez da izanen eh, bulego bakar bat eta eh, hortik eh, erabakiko duena. Be, bulego bat izanen da, ideiak emanen dituenak, baina gero lujaldeka bakotxak ikusiko du nola antolatu nahi duen. Adibidez, eh, jentzat, elkarte bat, eh, bon, da Sibiruko ikastuetako ikastloiak, horiek hor ziren, eta adibidez, horiek estrukturatuak dira. Laportadin eta Baxena Farroan hori ez da horreinik egin behar den pausu bat beraz. Bai, gero ezakigu ian bertze elkarte batzu sortu barko diren, edo gure baitatik, e, e, adibidez, e, e, ni eta bertze batzu be laportarra gira, be arduratzen gira, lapurdin xarea edatzen, e, jenderi espikatzen gure dinamika, eta nola egin behar den, be saska, lago, susten gatzeko. Eskualdeka beraz, politika ez, behar, mintzat dinamika ez berginak eramanen dira, bakutsak behar nahi dituen ekimenak antolatuko ditu. Bai, biskatu hori da, bai. Ados. Ebe horrekin uh, bukatuko dugu gure elkerrizketa, patxi bergera mil esker uh, unat uh, be, goiz berri eman gizunan, gure geldrek erantzunik engoizik. Esker zuedi.